Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i en la nostra web la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit. La pregunta que vos fem la nit d'avui és... Esperi jo parlar ja de la pròxima temporada, temporada sense tindre esta resolta. I venim a fer aquesta pregunta perquè jo entenc que és molt bonic somniar. La il·lusió és probablement la força motora del futbol el futbol és l'esport que més passió alça i això vol dir il·lusió. És el que el diferencia bàsicament de la resta d'esports, però això és l'esport que més gent concita. I és normal que eh, una volta apareix la informació de The Guardian sobre la no continuïtat de Gary Neville, pues, eh, la gent comença a donar noms i a parlar eh, eh, depositats de cara a la temporada vinent en quant a entrenadors i quant a futbolistes. I torna a dir, és normal. Primer, perquè el futbol és passió, és il·lusió, i segon, eh, perquè més enllà de que el futbol és passió i és il·lusió, eh, el poder somniar amb la temporada vinent és una reacció quasi lògica i humana tenint en compte lo dolent d'esta temporada. Tenint en compte lo roïn d'esta campanya, ningú vol parlar del que està passant i tots volen passar del que pots, tots volen parlar, perdó, del que pot passar, del que pot ocórrer, del que està per vindre, que com deia abans és bonico i il·lusiona molt. Però miren, jo continuo tenint la mosca a la, de l'orella. Ja saben que pràcticament des del primer partit de la segona volta vinc dient que no tinc clara la permanència del València en la primera divisió. Malauradament, els fets ens donen la raó, perquè semblava, a mi, aquestes, quatre, tres victòries en quatre partits, eh, recorden Espanyol, Granada i Màlaga, amb eh, una derrota de per mig en Mestalla, crec que contra l'Atlético, eh, després d'aquests partits semblava que la cosa podia tornar... Però contra de Bilbao va ser la derrota. Que la cosa podia acabar en un fi de temporada en terreny de no ningú. Sense tindre aspiracions per dalt, però sense patir per baix. Totes les derrotes que ven últimament eh, aconseguint el València Club de Futbol, més les victòries des de, des de baix, fan que, lògicament, altra volta estigues a 6 punts i, almenys per aquí vos parla, davant d'una finalíssima d'ací dos diumenges, este cap de setmana no hi ha lliga, no hi ha lliga que lo diguen a Neville, davant les Palmes. I ser partit de dissabte, 6 i quart, del València en el nou insular davant la Deportiva de Les Palmes és mitja vida per al València. Perquè de guanyar dones pas i mig per a tancar la permanència i viure tranquil lo que queda de temporada. De pedre, te fiques en el fang. Te fiques a xafar fang d'una manera important. I dic lo de xafar fang, per no dir una alta expressió, més malsonant, <clears throat> perdó, i que fa més mal olor. Per això el de les Palmes és vital per al València Club de Futbol. Per la puntuació de les Palmes i per la sèrie d'enfrontaments directes que n'hi ha i se cap de setmana entre els equips de la zona baixa. I a mi me dóna la impressió que, com deia, en la gana, en l'empenta, en la il·lusió, en la passió que li posem a les coses en València, a voltes perdem de vista el més immediat. I el més immediat diria que són sis punts. Però eh, vaig a ser encara més explícit el més immediat són els primers 3 punts i després els altres 3 però València jo crec que no pot mirar més enllà València no ha de mirar o no deu de mirar més enllà hi ha una part que s'hi ha de fer-ho que és la secretària tècnica que és la que ha d'estar mirant planificant parlant en uns parlant en altres fent perfils descartant o decidint-se i part sí que ha d'estar però la resta i ahir incloguem els mitjans de comunicació que a voltes ens passem i jo admet en la part que me toca la errada, perquè de fet avui anem a parlar també dels dos noms que són en el futur, però no podem perdre de vista la realitat, eh? La realitat és que el València juga molt, però moltíssim. Al nou insular, davant de les palmes de Quique Setién, que en la nada te va pegar un meneo important i que en la tornada ha de servir-te per a definitivament ficar terra de per amb les posicions perilloses i, sobretot, <clears throat> per a continuar agafant matrícules. Perquè a mi no me quadren coses que estan passant. No me quadra que un porter tinguera un colp en el besó que li impedirà jugar un partit però que se'n vaig amb la selecció, Diego Alves. O no me quadra <clears throat> que si Keira notar una punxada, fer a jugar a Gallà, Gallà es trenca, Siquera en principi tenia un problema en els isquios i ja s'ha reintegrat amb el grup. A mi hi ha coses que no me quadren, que no me fan bona olor i que les veig rares i les veig estranyes i hem de veure a aquest avió de les Palmes qui se puja i hem de veure qui baixa d'aquest avió per a jugar el partit i sobretot amb quina intenció perquè que ningú s'enganye, eh? fonamentalment, més enllà del desastre de Gary Neville i del fracàs de Nuno, el principal problema d'enguany del València Club de Futbol són els futbolistes. Els mateixos que feren el paperot amb Nuno i que estan fent el ridícul amb Neville. Els mateixos pràcticament que quedaren quarts l'any passat i que enguany no l'oloren. La plantilla és pitjor que la de l'any passat. Sí, la plantilla possiblement no tinga nivell per entrar a aquests quatre primers. Sí, però la plantilla té més nivell que per a caure en un grup de la Champions on t'elimina el Gent i, sobretot, té molt més nivell que per estar jugant-se a aquestes alçades de temporada les favetes de la vida i intentar no baixar de categoria. Que això és, malauradament, l'únic objectiu que li queda a dia d'avui al València Club de Futbol. Per això dic, està molt bé la temporada vinent, però senyors, anem a tancar esta. 11 i 39, com sempre, per arrencar les 5 fotos. Gary treballa abans de viatjar. L'entrenador del València torna a dirigir la sessió en paterna abans d'agafar demà un vol per a incorporar-se amb la seva selecció. Miracle Siqueira ahir s'informava que el, blat, el lateral brasiler era dubte per un problema en els isquios, però avui ja ha treballat amb la resta del grup, a excepció del tram final del preparatori per precaució. André Gómez no tornarà abans. I és que finalment el Bèlgica-Portugal, que havia de jugar a terres belgues, no es suspèn per motius de seguretat, però es trasllada a la localitat lusa de Leiria apel·lació desestima el recurs que el Llevant va presentar per Simao per recuperar-lo amb vistes al partit de l'Sporting. Per tant, el moçambiqueny serà baixa davant dels asturians. Bons precedents des de València Bàsquet en canxa del seu pròxim rival, el Rio Montbus, on els valencians han aconseguit el triomf en les seues set últimes visites. 11 de la nit i 40 minuts. Repetim la pregunta en el arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. És perillós parlar ja de la pròxima temporada sense tindre esta resolta. 11 de la nit i 40 minuts, una pausa per a la publi, i anem a parlar de molts temes fins a la una de la matinada, Esports en València, en la 97.7 Ràdio, a Esports 97 News. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 de la nit i 42 minuts. Com deia, tenim una part de culpa, evidentment, dels mitjans de comunicació, que se parla molt de la temporada vinent, eh, quan encara no està tancada eh, la present. Sabeu que des que mm, dilluns eh, vegerem la informació que publicava The Guardian eh, amb Sidlow al capdavant, diari de referència per a Gary Neville, diari proper a l'òrbita de Gary Neville, donem eh, no per fet al 100% perquè en l'IM mai se pot tancar cap porta però eh, tota la pinta que té eh, si no d'una manera definitiva perquè avui sí que parlava també Superdeport de la reunió que va eh, produir-se en el eh, primer amb l'Aihun després amb King Comri i Sharon Clark a l'entrenador que no podien eh, continuar amb ell en el, la temporada que ve en el València de Futbol però eh, sí que és cert que eh, en este cas eh, té tota la pinta que l'any que ve Gary Neville va deixar un jou vacant en una banqueta de primera divisió, que és la del València Club de Futbol. Eh, un dels noms que ha sonat avui durant eh, tot el dia amb molta força, ja parlaven els companys de Day, crec que és la setmana passada, que són els primers que traguen el nom, però avui el diari As, el company Conrado Valle, ja apunta directament a la figura de Paco Gémez com a el favorit, diuen. Eh, a mi me sembla una miqueta arriscat dir-ho, encara que quan Conrado publica tindrà les seues fonts, eh, sobre, sobre l'entrenador. Eh, I en el dia d'avui, el company Quique Mateu de Gestió de Ràdio ha entrevistat Daniel Muñoz, el seu representant, que ha admès que ningú del València l'ha tocat, però que els encantaria que seria esta una possibilitat que els encantaria la de que Paco Gémez poguera vindre a entrenar el València. Ni el, ni Mario del Club ni del, Consejo de Administración, nadie, absolutamente nadie me ha llamado para hablar del tema de Paco. <laughs> Insisto, ojalá me llamen porque es un equipo que mm, a él le encantaría entrenar, pero de momento a mí no puedo decir que me han llamado porque no es, verdad. Pues eh, a eso es el que diría Daniel Muñoz, el representante eh, Paco Gémez, al compa que Mateo en gestión de radio en el programa Tiempo de Descuento a las 3 de la vesprada. A Paco Gémez li encantaria entrenar al València. Faltaria saber si al València li encanta que vinga. Paco Gémez, hola. Folgado, bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. A ah, tu és un entrenador que t'agrada. A mi m'agrada Paco Gémez, sí. Uh mhm. -huh. Sí, sí. Crec que el que està fent en el, en el Rayo té molt de mèrit. Uh mhm. -huh. Altra cosa és que Mestalla entenga, Altra cosa és que, entenga que... Ixos Arreón, si se jugarà a 40 metres de la porteria... I m'ho comentaven esta mateixa vesprada, altra cosa és que Manolo Mestalla eh, entenguera pues, la falta de precaucions eh, defensives de, de Gémez en el, en el, en el València uh si vinguera així, que actuara de la mateixa forma i que en una contra, pues el contrari te, te, te pillara desprevingut i te farà un gol. A partir d'ahir, pues, probablement eh, Mestalla, que no està acostumat a aquest tipus de, de, de xoc o de, o de futbol o d'entrenadors, pues no sé com comulgaria amb la presència de, de Gémez, encara que jo crec que l'enquesta de Super no està mal col·locat. El segon? Eh, 53% mm eh, per a Manuel Pellegrini i crec que és un 26 aproximadament per a Paco Gémez. Sí, sí, no està mal col·locat. Mm -hmm. Me sorprèn, però no està mal col·locat. Eh. Gémez, jo ja te dic, Manolo, que per a mi té mèrit el que està fent en el, en el Rayo Vallecano, uh -huh. i és normal el que diu el representant, seria notícia que el, que el representant, jugant-se la que s'està jugant també el Rayo, que està en perill de baixar diguera, no, serem n'anem cap a València la pròxima, la pròxima temporada. Eh, eh, Però jo... bueno, és temps, Manolo, de noms. Jo deia... I hem de donar-los. Sí, sí, sí. Nom vinculat al València que isca en un determinat mitjà I de comunicació. O en un determinat <clears throat> eh, país, pues, evidentment, així se dona la informació. Se dona simplement i se cita la font. No garantim ni que vaig a vindre Paco Gémez, ni que vaig a vindre cap eh, futbolista. Simplement contem com es maneja, eh, uh mhm. -huh. en este cas, l'aigua, no? Deia jo que era una miqueta arriscat eh, apostar per Paco Gémez bàsicament per una cosa, no? Tenint en compte les suspicàcies que, que n'hi han al voltant de la tria dels últims entrenadors en el València Club de Futbol, de Nuno Espíritu Santo i de uh mhm. -huh. eh, Gary Neville, des que l'Ives era l'amo, si per exemple el Rayo acabara baixant a segona, no sé jo si la gent també, Salva, eh, acceptaria vindre, eh, tindre un entrenador que ve de descendir amb un club. Per això t'he dit que ja que contemplar totes les variables possibles, no dic jo que això vaig a passar de manera, pesar de manera definitiva, però que ja he que contemplar totes les variables. Mira, hi ha una cosa molt clara, Manoli, és que l'última paraula en la eh, contractació del tècnic la va tindre el propietari, que és eh, Peter Lim. Uh mhm. -huh. I a hores d'ara hi ha una realitat, val? i jo parle per mi, mm, no tinc ni idea de quin tècnic pot estar buscant Lim per incorporar al València en la pròxima temporada, i probablement siga una, una sorpresa uh mhm. -huh. quan eh, eh, s'anuncie. Què vull dir? Que és Lim Manolo qui té l'última paraula, que Suso està treballant i que Suso està eh, preparat per si en un moment donat Lim el crida i li diu tens entrenador, tens entrenador i evidentment Suso té que tindre entrenadors i Suso té que haver pentinat el mercat i Suso té que haver contactat ja, perquè és la seva feina, amb representants i pot dir-lo <coughs> i pot dir-li, pues este vindria en aquestes condicions, este en este i este en aquelles. I este, este i este són els que més quadren en relació a la plantilla que tenim o a la plantilla que volem, volem fer. fer. Però la decisió última mm. és la de l'IM. Igual eh, ni li demana la llista de candidats a a Suso. Y Suso, pues esa llista se la guarda a la butxaca o directament la tira a la paperera, perquè no li l'ha demanat el, el propietari, que per a mi Manolo és qui va prendre l'última decisió respecte al, al tècnic. Però Suso pues, té que treballar, Manolo, i Suso se meneja, eh? i Suso està pues, tocant diferents representants i diferents palos per si en un moment determinat eh, el criden a Singapur o el criden a la plaça de l'afició, simplement puja a, la, a les oficines i li diu a l'Aihun els tècnics que hi portaria. Però la decisió última és de, és de l'Im. Eh, hem de eh, dir això i diu Saba, Suso està manejant, i és evident, ja ho contaven els companys de Super i de Levant el divendres, i se viatge de Suso amb l'Aijun a Madrid, vull dir, eh, no se'n van a bon obra de teatre, si Suso se'n va amb l'Aihun a Madrid, espera parlar amb algú. Eh, que puguen tancar la negociació per a la qual van és una altra cosa però que evidentment eh, eh Suso i Laijun anaven a Madrid per alguna cosa eh, no és baladí, vull dir no és, eh, vol dir el que diu Salva que Suso està manejant-se després veurem de tot el que es maneja Suso perquè a les alçades de la temporada anterior Rufete i ja també estaven manejant-se i després arriba la veritat i no els deixarem fer res eh, Suso està manejant-se? Sí Està treballant? Sí Fins a quin punt li van a deixar que siga i qui planifique i que la seva planificació siga la definitiva? pues això ho sap, ho sap Peter no, i és, algo, no ho sap és algo, Manolo, que coneixerem en, en mes i mig, dos mesos quan acabe la temporada coneixerem si eh, pues el treball de, de Suso és respectat per la propietat o si la propietat directament pues, eh, passa del treball de, de Suso García Pitar i de Vicente Rodríguez. Bueno, pues això... En eh, funció eh... del cas que li facin respecte a tècnic, jo crec que cap o respecte a futbolistes, entenc que sí, uh -huh. pues coneixerem si la propietat, evidentment, té en compte la feina de, de si en un moment determinat va posar aquesta figura dins del València perquè era algo que li demanava l'opinió pública, l'afició... O sigui, en, creuen en una I la pressió nova, de mitjans de comunicació. En un nou projecte. Exacte. Això veurem <clears throat> conforme passen els dies. Ojo, però està treballant. No, no, sí, bien. Igual que Vicente, igual que l'altra persona, no recorda el nom, que va incorporar mm -hmm. fa poc a la secretària tècnica, els tres se menegen i els tres viatgen. I els tres estan fent la seva feina cada cap de setmana i, i entre setmana. Bueno, deia, això és el que està passant eh, en quant a un dels noms de futur. Ara després parlarem de l'altre, que, és, que és Gustavo Cabral. Ara després parlarem amb el company de la ràdio autonòmica eh, galega, amb Jaime Escudero. Però primer, conforme van passant els dies, van succeint-se els esdeveniments, val? eh, si sou habituals oients d'esta casa, eh, ja fa temps que al voltant de l'aïllament progressiu que està procurant-se Gary Neville, ja vos venim donant perletes del que està passant amb l'entrenador d'una de les... De, entre les seues múltiples errades, perquè no ha tingut pràcticament encerts, eh, ja parlarem de el que està passant al voltant de l'equip de treball. En recordeu-se, això era el diumenge 13 d'este mes de març, en l'editorial que llegíem després de la derrota 1 a 0 del València en Oriols. Parlàvem així sobre el cos tècnic del València de Futbol. Mentre Gueri no veu a l'enemic al seu voltant, preferís veure-lo en l'exterior. Em pregunte, rema tot el cos tècnic en el mateix sentit? I això va ser eh, el primer avís que vos donarem. El segon va ser en la tertúlia una setmana després, diumenge passat, després de la derrota 0-2 contra el Celta, ja comentàvem abertament això. Que ningú entra en el vestidor perquè aquest senyor no vol, perquè això és un altre. I se complexe d'insolidaritat britànic... No, que no, tampoc caben, eh? De... <laughs> No caben ja més tècnic, Manolo. Correcte, no, no. Sí que caben, perquè després a Paco i Estalán se lleva de damunt. O si l'ha portat ell? Eh? pues se le está llevando de amunt. Sí, hoy, hoy no estaba en la banqueta, no? O, o ha aparegut a mí en la tele. No, está Mestalla está en la yocha, Pucha, Baixa... Ahora ya en el camp de Llevant que faltaba el llocs si no había havia llocs todos en la banqueta. El tío que teóricamente ha de explicar a un futbolista en 10 segundos lo que ha de hacer con baixi al terreno de joc, envía a la yocha. Bé, després el dilluns, la companya Cristina Bea ens va eh, confirmar que Paco i Estaran, que abans apareixia en les segones parts de la banqueta, ya no va a estar delante de Celda, ya no va a baixar a la banqueta en todo el partido. ir, programa El Larguero, Paco Alcácer, a cual le preguntaban por el tema del idioma. Y de ella eso. El tema del lenguaje, no por Neville, ¿es un hándicap? Puede ser que sí, porque al final <clears throat> un entrenador puede, decir las cosas con su carácter y su, su personalidad, pero al final el, traductor no te lo dice con la misma, con la misma, con el mismo humor o con el mismo carácter, ¿no? Y al final eso, eso influye, pero bueno, nosotros ya le hemos dicho que, aunque diga palabras sueltas, pero que intente decirlas en español. Afogado entre la risa. Que en cara que diga paraules soltes, que intente decirles en español. Mira, ahora están teniendo una presa de la banqueta del Valencia, que están repetiendo en Canal Plus Liga el, Salta Valencia. Valencia em, que parle como un indio. Que parle como un indio, pero que diga algo. <laughs> ¿vale? Es muy, és molt gràfic lo que digo Alcácer, ¿eh? que aunque diga palabras sueltas, que las diga en español. Correcte. És molt gràfic. Vull sí. dir, en un principi, tu no pots mirar de recuperar un tall de Negredo parlant d'Allestaran quan arriba Allestaran? Perquè, en teoria, Paco Allestaran va vindre per a solucionar els problemes de comunicació entre Gary Neville i la seva plantilla. En teoria, Paco Allestaran era aquest tio que en l'entrenament Tenía que dir a, que a la gente el que hacer el entrenador y en teoría era el tío que en la banqueta, fundamentalmente en el segundo espal que Juan baixava, cuando un jugador tenía que irse al tren de yo, tenía que agarrarle la escolteta y decirle mira, el míster lo que voles, es que facis a això i yo. Bueno, pues Paco y Estarán no tan sols, no estás en la banqueta Tenía el tal de Negredo, Negredo reconeguen que lo que anava Vioral Paco y Estarán era la comunicación. La comunicación, la entendemos un poco mejor. <laughs> no, la verdad que viene a, viene a sumar, viene a, trabajar y, bueno, pues con los conceptos del míster, con, los suyos, con los de los de Fir Angulo, pues entre todos creo que... Bueno, pues entre todos la mataron y ella sola se murió. Eh, repetís. Ya en tres explicaciones. Un momento. Repetís. Mm. Ni el día del llevant, que se li va dir, miren, no n'hi ha lloc per tots. I agarra Gallimard a dir, Paco, go to the... Llotja. No sé com se dirà en anglès. O sigui, out, fora. Ahí estaran. El diumenge no estigué en la banqueta en Mestalla. Però és més. Encara que el club ha dit que era un permís i que estava contemplat i que no hi ha problema, ahí estaran. No ha estat present en l'entrenament d'avui, i no estarà present en l'entrenament demà que estan els dos amb, eh, que són els dos que junta de Air que ha protagonitzat Gary Neville mm. n'hi ha un distanciament progressiu de Gary Neville al voltant de tots els que l'envolten ja també vos contarem a principi de setmana que tampoc li fa cap cas ni a Boro ni a José Manuel Chotorena i jo crec que Chotorena li podien ser alguna coseta del futbol espanyol Gary Neville ha decidit per malhumorar-se, per aïllar-se, per pensar que n'hi ha una confabulació judeo-masònica en la seva contra i que ell ho fa tot bé i cada volta està més aïllat del món i de l'equip que dirigís. Me he visto que hi havia tres explicacions. No, tres explicacions respecte a lo que corre mai estaran. <clears throat> una, que Neville ja sàpiga castellà, evidentment per les paraules de Paco Alcácer. Va ser de que no. Va ser que no. Que Allestaran no capiga la llotja, pot no cabre, perdó, no capiga en la banqueta, pot no caber en la banqueta del Ciutat de València, però sí que cap perfectament en la de, en la de Mestalla, o tres, que Neville el veja com una amenaça. I jo m'incliné per l'última. I que entenga que en un moment determinat en estiga eh, erigint-se com a candidat d'emergència si desgraciadament el València perd els pròxims compromisos, Lima de fer-lo fora per pressió popular i i se necessita un tècnic de la casa. Probablement el veig com una amenaça. Et eh, vaig a dir més. Però, clar, Neville va portar a Gestaran. I ara sí, el veu com una amenaça, és algo que no, que eh, no més, té massa coherència. Diuen, diuen que de la famosa llista que en el seu dia ens conta Salva Folgado, que li demana Gary Neville a Dan Ashworth, director tècnic de la Federació Anglesa, o li dona una sèrie de premisses que siga un tècnic espanyol, que parle perfectament anglès, que conega la Lliga Espanyola i el València Club de Futbol. Mm. Val? Entre els candidats, val? diuen que, entre altres, Tria i Estaran perquè un amic seu, com és Jamie Carragher, sí, sí. li recomana Paco i Estaran. Val? I ja n'hi ha avui un article en el del Confidencial en el que diu que Neville està en... anava a dir encabronat, però no se pot dir, enfadat en Jamie Carragher, diguent-li a qui m'has clavat a dins. Recordeu les paraules de Gary Neville en la primera roda de premsa post arribada de Llestaran, quan se guanyen els primers partits, allò de ja se nota la mà de Llestaran, i arriba Gary Neville, eh, eh, eh, que així el capo sóc jo, eh? I que si jo me'n vaig, el restaurant també se n'anirà. Va arribar a dir-ho, efectivament, en aquella roda de premsa, Neville. Per tant, podríem dir que des d'un primer moment també hi pot haver eh, existit una lluita d'egos, mm. però l'aïllament progressiu d'aquest home eh, cada volta és evident, sabe que és major. Tampoc oblidem, Manolo, qui coneix allà estaran, eh, ho sap, el perfil de tècnic eh, ambiciós o molt ambiciós uh mhm. -huh. de Paco Allestaran. Però bueno, això era algo que Neville probablement tenia que haver conegut abans de portar-lo. Que no li té que sorprendre ara. Pues sembla que li està sorprenent sembla que li està sorprenent. Bueno, pues, eh, com deia, altre nom dels que sonen. El desvelava en els companys de Superdeporte eh, i és el eh, central del Celta de Vigo, Gustavo Cabral, que no ha renovat el seu contracte. Se anem cap a Vigo, i s'espera espera el company de la Ràdio Autonòmica Gallega, me passo al castellano para que me entienda, Jaime Escudeiro, ¿qué tal? Boa, eh, bona nit, buenas noites. Hola, ¿qué tal? Buenas noites. Bueno, pues eh, queremos eh, estar pendientes, o estamos pendientes, y queremos que nos arrojes un poco más de luz sobre el caso de un futbolista que viene siguiendo el Valencia. Eh, ¿Se impone cambio radical de tercio para la temporada que en el conjunto de Mestalla? Una de las posiciones que el Valencia quiere, como es normal, retocar es la defensa central. Ah, hoy a los compañeros de Superdeporte hablan de, Benculud, Enculú, del eh, futbolista camerunés del Olympique de Marsella, como la semana pasada ya hablaron de un hombre al que vimos el domingo, por cierto, en Mestalla, rayar a buen nivel, como es Gustavo Cabrón. Cabral. Eh, quería que nos informaras, Jaime, tú que sigues la actualidad del Celta de Vigo, porque en un principio parece que no está clara la renovación de Cabral por el Celta o parece como que está un poco parada. Queremos saber exactamente en qué momento se encuentran las conversaciones y qué visión tenéis desde Vigo de la continuidad del central en el Celta de Vigo. Bueno, yo te diría que a día de hoy, más que parada, está imposible, eh, porque, a ver, el futbolista tiene próximo a la treintena, eh, sabe que, bueno, pues que tiene que hacer un buen contrato ahora, y un buen contrato no solo en la parte económica, sino también en cuanto a la duración, eh, para tratar de asegurar una continuidad, y quiere quedarse en el Celta, pero el Celta le ofrece solo una temporada y otra por objetivos, y él con eso no firma, porque mm, eso no sería ni muchísimo menos esa garantía de la que te hablaba, al margen del apartado económico que quiere sentirse valorado. Ahora mismo no es ni muchísimo menos la ficha más alta de las más altas del equipo y quiere equipararse pues con otros que están eh, pues al mismo nivel aproximadamente. Entonces el, Z le ofrece una más una, el pide tres y ahora mismo la cosa está así porque desde la primera conversación que han tenido el representante y el club, en cuanto el representante le ha dicho que tres temporadas, el cierto ha dicho no, solo una con opción a otra, lo que antes te comentaba, y de ahí que ahora mismo está casi, casi imposible que Cabral pueda renovar. ¿Quién es el representante de Gustavo Cabral? que es una, una empresa, es una agencia de esta de representación, bueno, pues que tiene asesoría de todo tipo y bueno, pues es el que se ha puesto en contacto con el Celta para la negociación, que ya digo, negociación que no hubo, que no hubo, porque simplemente fue esa primera toma de contacto, luego hubo una segunda en la que el Celta llamó eh, para preguntar eh, si habían cambiado de opinión y les ha dicho que no, que, que seguía manteniéndose en que quería las tres o no. Ahora, hay otra cosa, y es que el Celta tiene una opción unilateral de prolongar su contrato o el contrato por una temporada más ha dicho, eh, tanto el director deportivo Miguel Torrecilla como el presidente Carlos Muriño que ellos no están por la labor de hacer eso, eh, porque de que les vale eh, hacer eso pues a un futbolista que luego pues iba a estar descontento. Entonces, que eso no, lo iban a hacer. El jugador tampoco sabe si van a cumplir eso que han dicho públicamente o eh, se queda en agua de borrajas y al final, bueno, pues eh, lo pueden hacer. Y es más, eh, eh Cabral, ayer en sala de prensa, al preguntarle por si no estaba cometiendo, bueno, pues ahora mismo, o, un riesgo tremendo, porque imagínate que el futbolista se lesiona pasado mañana. y se lesiona pasado mañana y qué Luego, no ha renovado en el Celta. El Celta probablemente no hiciese tampoco uso de esa opción de prolongación de contrato y se quedaría, pues, en el, <laughs> limbo. claro, y con lo cual él eh, ha dicho que sí. Eh, la pregunta, por supuesto, eh, pues había sido nuestra de los periodistas y él ha dicho, tenéis toda la razón del mundo. Es un riesgo tremendo el que estoy corriendo ahora mismo y que, bueno, pues tengo que solucionarlo cuanto antes. Y lo que tampoco estaba dispuesto a consentir es lo que ha sucedido hace dos años. Que hace dos años, pues tenía renovar, se marchó de vacaciones sin hacerlo y cuando estaba en su casita y con su familia en Argentina, le llama del Celta y le dice, oye, mira, quiero que vengas porque vamos a renovarte el contrato. Dice, por favor, yo no estoy dispuesto, decía él, no estoy dispuesto a que eso vuelva a suceder en esta ocasión. Por lo tanto, eh, más o menos estaba urgiendo al Celta que quiere una solución ya. Vale, eh, la, la otra pregunta, lógicamente, ¿suena por Vigo el nombre del Valencia Club de Fútbol? Sí, sí, sí. Eh, de hecho, se lo hemos preguntado hace ya un par de semanas y, bueno, claro, se limitó a <laughs> decir lo que dice todo el mundo en estos casos, rumores rumores y que, bueno, cosas de, la prensa, pero que, y eso sí a lo mejor se lo puedo creer, que nadie del Valencia eh, se había dirigido a su representante o a él directamente eh, para esa operación. Que eran rumores, lo dejé ahí, pero bueno, me imagino unos rumores que le encantarían o pues, le agradan como a cualquiera, porque bueno, estamos hablando del Valencia. Y lo que sí reconoció es que eh, le habían llegado para el mercado invernal también de Italia, concretamente de la Fiorentina. Eso sí que dijo que la había hecho en contacto y que, bueno, pues a partir de ahora van a ser muchos. No, te <laughs> olvides, y tampoco los oyentes, por supuesto, de que Cabral desde hace eh, tres meses tiene doble nacionalidad. Si no ocupa plaza de extranjero. Detalle a tener en cuenta. Eso es muy, muy, muy importante. Y, muy valorable. Es decir, que hasta el punto de que yo le preguntaba ayer, y pues teniendo en cuenta, con todos mis respetos, pues que va a Bartra la selección, que va Nacho, eh, pues igual mira para Vicente del Bosque, Gustavo Cabral, que está siendo uno de los referentes ahora mismo eh, en la Liga Española, pues eh, hasta podía ser incluso seleccionable por España. Bueno, pues estaremos muy pendientes, lógicamente, del tema de Gustavo Cabral. Me estaba diciendo que quería sentirse eh, valorado en las mejores fichas. Eh, es mucho preguntarte, Jaime, en cuánto estaría ahora Cabral y, lo que aspiraría a cobrar en el Celta de Vigo, para saber eh, más o menos también, porque Valencia el año que viene, sin Europa, también va a tener que mirar las restricciones económicas, lógicamente, que marcan el fair play. Pues exactamente no sé las cifras en las que se mueve ahora mismo Gustavo Cabral, pero seguro que no llega a los 300.000 y seguro que tampoco eh, pediría acercarse al millón de euros, ni muchísimo menos. No es de la. Hay pocos jugadores de el que ahora mismo estén sobre el millón de euros y contados, como puede ser el caso de Nolito y poco más. Es decir, que Guidetti o Daniel Vaz, eh, los jugadores que se han fichado, eh, Chelo Díaz y el resto pues no llega ni muchísimo menos a esa cifra y, estoy convencido, convencido de que Gustavo Cabral no quiere tampoco aproximarse a eso y no creo, no creo que sería prohibitivo para el Valencia, teniendo en cuenta lo que están pagando ahí, la, ficha de Gustavo Cabral, seguro. Pues estaremos en contacto y, lógicamente, pendientes de cualquier modificación o noticia que hubiera sobre Gustavo Cabral. Una última, Jaime, y, te dejo. Nos gustaría saber también exactamente cuál es el, estado ahora mismo eh, de otro jugador que Valencia también le ha echado el ojo, como es Orellana. ¿Qué años de contrato le quedan? Eh, ¿Cuál sería su precio de traspaso, etcétera, etcétera? Bueno, ahora ya le quedan eh, cuatro más teniendo en cuenta que renovó la pasada temporada. Este está bien, cogido. Sí, sí, bien, bien, bien cogido. Y este también, este sí de los que tiene esa ficha próxima millón de euros eh, y que por lo tanto, vamos, eh, o llegar a un acuerdo con el Celta y el Celta sigue manteniendo, y lo que he en el caso de Nolito lo ha cumplido, que o pagan la cláusula o no hay tutía, y entonces bueno pues Orellana a ese nivel otra cosa es que el jugador eh, pues presionase para su salida cosa que pudiera suceder si es que el equipo pues eh, no se refuerza adecuadamente de cara a la próxima temporada, aunque todo apunta que así va a ser, sobre todo si entra en Europa. Perfecto, Shaiman, un abrazo, gracias. Otro. entonces 2 a Jaime Escudero, el compañero de la Radio Galega. ya saben, Cabral, UT, pero imposible programar en el Celta, a tres años, yo creo que no, Valencia dos años y un opcional eh, aceptaría y Mespe que está está que no arriba seis euros, cifra que prácticamente la podían duplicar en el Valencia Club de Fútbol i després el tema d'Orellana, que ja sí, més complicat perquè Orellana va renovar l'any passat, li queden 4 anys de contracte i ahir el Celta vol apurar eh, fins a eh, l'últim alè i si baixi el jugador eh, la característica del Celta és que demana la clàusula de rescisió de fet que li pregunten a la València com baixi Santimina de Vigo trocotró, 10 quilates bueno, pues, eh, amb tot això eh, abans de tancar la frase del València eh, eh, en Semana Santa eh, solen donar-se resurreccions i miracles, Folgado Sí, sí, sí. Siqueira, ahí tenía una contactura i, usted, i avui estava entrenant? Avui ja estava, ja estava entrenant i, i sembla, encara que és cert que ha fet la primera part... A partir de, de l'any que ve faran pel·lícules, Rei de Reyes, <laughs> Los Diez Mandamientos i la recuperació de Siqueira. Siqueira... En Pasqua. És cert que ha, que ha realitzat solament el primer tram d'entrenament, de, no? la part més, més suau, i posteriorment s'ha pues, eh, retirat, però bueno, sí que és cert que ell se li diagnostica una contractura muscular i i que avui ja estava treballant i que, de fet, va poder participar en el, en el partit davant la Unió Deportiva Las Palmas en la tornada de, de la Lliga. Afortunadament, perquè si no, a Nebel li tocaria improvisar un, un futbolista en banda esquerra, perquè Cancelo eh, continuaria eh, lesionat, uh -huh. mm, no podia canviar de, de banda, ja sabem els problemes de, de Gallà, Y si Siqueira continuara lesionado, pues a partir de ahí Neville tendría que, que improvisar. Si Siqueira, afortunadamente y miraculosamente, pues eh, ha recuperat a tota velocitat, pues Neville no tindrà problemes per a posar un lateral en, en banda esquerra en, en el insular. Perfecte, tanquem la informació del València. El Llevant va com, eh, comentar que eh, finalment apel·lació desestimat del recurs per Simó que espera la pàl·lida de l'Sporting de Gijón. Pues sí, Simao Manolo, que el Levante havia tractat de que estiguera present en aquesta finalíssima de, de la tornada de la Lliga davant l'Sporting de Gijón al Ciutat de, de València. Apel·lació no li ha llevat aquesta quinta groga acumulativa en el seu compte particular i, per tant, estarà suspès en, en la jornada davant l'Sporting de, de Gijón. Perfecte, pues eh, amb tot això se n'anem a parar de bàsquet. Eh, I vull que Juanma Romero me conte... Eh, com està la cosa? Perquè està en ja. Quantes competicions van haver-ne l'any que ve? En quina va jugar València Basquet? Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Bueno, podríem fer un esquema bàsic de com està a hores d'ara la situació eh, futura Eurolliga o com vulguem dir-li i València Basquet? Sí, eh, l'última notícia no, que, que ara mateix es pot donar de tot això és la presentació no, que va fer la FIBA, diguem-ne que l'alternativa a l'Eurolliga per a la pròxima temporada, va presentar-se el passat dilluns a, a París i presenta diferències. Per un costat, prima eh, l'aspecte esportiu, una cosa que agrada al València Bàsquet, és a dir, prima el que millor equip se classifique de seues lligues podria jugar esta competició, però la gran diferència es triba en l'aspecte econòmic, i és que si l'Eurolliga repartís 36 milions a repartir entre els clubs que participen en les seues eh, competicions, eh, el, el diners que aporta la FIBA és de apenes 4 eh, milions i mig. És una diferència, jo crec que prou eh, notable Circunstància que ara mateix eh, està estudiant el, el València Bàsquet, que encara no té una decisió presa perquè eh, ara falta saber quina decisió és la que ha de prendre la Lliga Espanyola, la Lliga ACB. Estem a l'espera de que es produïsca una assemblea, s'esperava per este mes de març, finalment serà eh, en eh, dues setmanes, aproximadament a, a començaments del pròxim mes d'abril, i a partir d'ahir la Lliga ACB dirà si, eh, en aquest cas, aposta perquè seus clubs juguen l'Eurolliga o perquè juguen la FIBA. El que ara mateix s'està pensant, Manolo, per part del València Bàsquet, és que la Lliga CB com ha fet ja alguna lliga també d'altres eh, països, com la lliga alemana o com la lliga BTV, la lliga russa, és donar llibertat als clubs perquè elegisquen el que més le, les pugui convindre per a la pròxima temporada. Això jo crec que donaria peu a que el València Bàsquet poguera jugar l'Eurolliga, que ara mateix és el que desitja, encara que l'any que ve hauria de conformar-se a jugar l'Eurocup. Uh mhm. -huh. eh, bueno, pues eh, el que sí que està clar, eh, almenys és que eh, València Bàsquet té una porta oberta, eh, ja veurem per, per, per quina escletja escola, per, per, per, per, per, per, quin, eh, per, quina, eh, per quin foraet acaba eh, tornant a Europa en una de les dues màximes competicions que són possibles. Efectivament, sí, eh, sí que és de veres que està generant polèmica perquè la FIBA controla, eh, diguem que és com la UEFA de, mm. del futbol, i ara mateix eh, ha amenaçat eh, a les lligues nacionals que aquelles que no estiguen amb ella la pròxima temporada podrien tindre problemes de cara a les, a les eh, seleccions eh, nacionals, amenaçant-les con no deixar-les jugar pues, eh, pot ser un europeu o, o un mundial. Jo crec que és una treta eh, pues que, que ara mateix està eh, plantejant la FIBA. Jo crec que al final no arribarà a res, perquè, a més, jo crec que compta un arma de seu contra. Eh, per als clubs que juguen l'Eurolliga, si els seus jugadors no poden jugar les seleccions, crec que més que un desavantatge és un favor que li fan perquè s'evitarien lesions i compromisos internacionals que per als clubs, egoistament, eh, es podria vindre, eh, vindre millor. L'Eurolliga sí que és cert que ha emitit una, una carta on demana una reunió i un acord amb la FIBA per tal, sobretot, d'evitar una divisió al bàsquet europeu, no? perquè la pròxima temporada tot Mm, sembla que va camí de que n'hi hagi una Eurolliga i una eh, Eurocup organitzada per l'Eurolliga i altra mm. competició totalment alternativa organitzada per, per la FIBA. Ja va succeir això fa uns anys, si no recorde malament. Sí, efectivament, i se dona la circumstància de que n'hi hagueren dos campions d'Europa, no? <laughs> Uno que guanya l'Eurolliga eh, que coneixem i altre que va guanyar aquesta que s'anomenava la, la Superliga que participaven altres equips. Sí que és de veres que de menys nivell, i això és altra cosa, altra cosa que, que n'hi ha que tenir tenint en compte no? que eh, els primers clubs, els 11 ja que tenen aquesta plaça en l'Eurolliga, són de primer nivell i que eh, els altres, eh, diguem-ne, que, que són de, de segon fila. De fet, en Espanya, eh, ara mateix sembla que l'únic equip espanyol que podria jugar la FIBA la pròxima temporada, de fet, eh, per circumstàncies aèries no va poder arribar a París, és el, el Bilbao Bàsquet, no? un equip que ara mateix marca en, en la mitjana no? Eh, part de, de la taula de, de classificació de la Lliga ACB, però sí que és de veres que la resta sembla que està disposada a jugar eh, la competició d'Eurolliga la, la pròxima temporada. Perfecte, Juanma, en quant a Lliga Domèstica, l'Espanyola, el diumenge 12 i mitja se juga davant de Río Montbús, a Santiago de Compostela, la infermeria està plena. Com va l'evolució dels eh, jugadors? pues ara mateix dubtes, no? Molts el que té Pedro Martínez, recordem eh, que no va estar segur Sant Van Rosson, això ja ho tenim clar, L'intenció és que puga arribar, eh, sobretot, Fernando Sanemeterio, que s'ha perdut els últims eh, dos eh, partits després d'un trencament eh, fibrilar. El jugador Gui no ha treballat tampoc amb el grup, però l'intenció és que eh, demà o el divendres màxim puga ja treballar amb els seus eh, companys i puga, per tant, viatjar cap a Galícia. El tema de Dublevich eh, va dependre un poc de les seues sensacions. Jo crec que va estar molt just que puga jugar el partit davant de l'equip gallec per aquests problemes que arrastra al seu tendó d'Aquiles. Stefanson avui ja ha treballat bé, ahir va fer un mal gest en, la seva, en el seu genoll esquerre, però avui ja ha treballat més o menys al mateix nivell que la resta dels seus companys, al mateix temps que Romain Sato, que patís un esquins de Turmei, que es va produir en l'últim partit de Lliga davant l'Estudiantes, però sembla que no és massa greu i que també podria ajudar a l'equip. Així que ara mateix que és que el gran dubte és saber si Bojan Dublevich, que s'ha perdut els últims tres partits, podria arribar a per aquest partit davant l'Obradoiro. Perfecte, Romero, estem pendents, gràcies. Adeu, bona nit, Manolo. El company Juanma Romero, les 12 i 14, anem a entrar ja en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. les 12 de la nit i 15 minuts tenim avui l'estudi folgado que el tenim a tope, eh? El gran de supletòries. El tenim a tope, sí senyor. Aquelles èpoques que no tu se ficaven fans en els camps, te'n recordes? Menut entrades i avui s'han forrat. <laughs> avui eh? s'han forrat. Foro completo. S'han forrat, correcte. Primer que res hem de saludar a Taua de Benimodo ja a que han vingut a... A Esteban, perdó, que han vingut a Boremos i, els, els, i ho agraïm moltíssim. Són de la penya valencianista de Benimodo, són oients, així que benvinguts, esta és la vostra casa. També està Pablo, que ve veurem de tant en tant, i també els contertulis de Woody Maker. Bueno, per a tots ells va dedicat el programa, per als convidats, els contertulis venen així a xerrar, a rajar, que és, de, que és Pablo que ve. A Vicent Linares, de Superdeporte. Hola, Lini, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Com estàs? Pues avui no, no camine a fillo, però bueno. Què te passa? Què te passa? Què, passa? Nano, que faena... Dia tort, dia tort, dia tort. Tota la gent està ja quasi de vacances i, bueno, xe... No tu te'n vas o no te'n vas? Dies, jo me'n vaig. <laughs> jo me'n vaig a fer-la, mà. Mira, no coneixia el lloc, però que és, el, que és un balneari o algo. Que és un balneari o algo. A temps, pues cada dia n'hi ha més gent, saps? Eh? Va molta gent a aquest lloc, eh? Va molta gent a aquest lloc. A tu no t'han enviat alguna volta? A mi m'han enviat alguna volta, però no sabia si era en ticket regalo o com no, no, no m'ho havia especificat. Jo no sabia si era un balneari o un hotel, no tenia, no tenia clar. Manu Jimeno, què tal? Bona nit. Què tal? Bona nit, chicos. Bien, muy bien. Eh, feliz de compartir con, con Lini una vez más el eh, compartir minutos con él, que hacía tiempo que no lo veía, y con vosotros también. Bueno, pues eh, de parar, Esta semana es ese fútbol que se fue una miqueta extrañes eh, de la parte extrafutbolística una miqueta, no? Después de, la barbare terrorista de ir a Bruselas Ya había un tema pendiente que per no hem en la primera parte informativa, Y es que semblava que André Gómez podia tornar abans de la seva selecció perquè s'anava a suspendre el Portugal-Bèlgica. Finalment no es suspèn el Portugal-Bèlgica. Si més no, canvia de, se canvia de país eh, per motius de seguretat, no es suspèn, però en lloc de jugar-se en Bèlgica se'n va a Portugal, a l'Eiria, i per tant eh, André Gómez eh, serà dels eh, jugadors que eh, tornaran perquè eh, eh, més enllà de que se'n vagin a la selecció eh, el problema, com deia jo amb Neville El problema son los tornades. El primer que torna que es Paco Alcácer. Sí, vuelve el lunes porque España juega el segundo partido domingo. y, luego, pues el siguiente es Mina, que vuelve martes. Miércoles creo que viene André Fegulí y Mustafi. Y ya el jueves, con solo un entrenamiento por delante, que será el del viernes, eh, son los dos porteros, Ryan y Diego Alves. Y Abdenur, Abdenur que volverá jueves eh, a última hora para entrenar en ese entrenamiento previo eh, con su pues, pues entrenamiento para las palmas. Ahí había un problema. Abore qui de central y Abore qui se posa de porter, porque si dos porteros son los últimos en arribar. Sí, y aparte eh, donde juegan, ¿no? Que eh, Ryan juega sus dos partidos en Australia eh, y Diego que juega en Brasil contra Uruguay y en Paraguay, en Asunción contra, contra Paraguay. Entre los dos creo que se metían entre pecho y espalda 53.000 kilómetros con solo un entrenamiento por delante que es el del viernes por la <clears throat> mañana y, sobre todo hay que decir que Chaume Domene que estará preparadito desde el lunes con, José Manuel Ocho Torena. No, ya está claro, pero te quiero decir que, que el lunes estará eh, con José Manuel Ocho Torena, que ya vuelve el lunes a la dinámica del, Valencia, y va a tener toda la semana para preparar con ese portero. Yo no sé luego cuál pondrán y cuál estará preparado, mm. pero si es un momento o si han pensado en un momento en Jaume Domenech, yo creo que esta semana, yo creo que es vital, evidentemente, un portero que va a estar toda la semana entrenando con los otros. Eh, con el desgaste físico que supone meterse 53.000 kilómetros, que es una vuelta al mundo, eh, entre los dos, evidentemente, yo creo que el debate <clears throat> está ahí. No sé luego qué decisión se tomará, evidentemente. S'ha oblidat, de de que también torna Neville, que se va. Ah, también Neville, sí, sí, es verdad. Sí. Sí, sí, es verdad. <laughs> Eh, y yo es és tío lo ¿Lo el entrenador? Sí. Bueno. es vergonyós. es una mes pero, pero torneo de, ¿Os acordáis? El problema es que lo, tiene, hasta firmado, que, ya no le puedes ni pintar la cara, Lini, pero La mujer del César, hermano, al margen de ser honrada, tiene que aparentarlo. Hecho es una vergüenza, tío. En la situación en la que está el club, que te paga... Sí, que sí, que sí. Que sí. Ah, una pregunta, Perser. estos días en la selección, Neville va a continuar cobrando como entrenador del Valencia. sí, por supuesto. Vamos, eh, yo creo que por contrato él tenía el abandonar en, en este mes de marzo la disciplina del Valencia. Él da los tres días estos de margen que no sé que se esperaba que le, fuéramos a aplaudir o algo por, por quedarse estos, esos tres días. En la vergüenza que Cuando... día, en la vergüenza que día la <clears throat> Linares, eh, eh, el remat final de la vergüenza son las declaraciones que yo, en principio, porque estaba a cosas cosas en en la cabina, no me los, El de los 60 con los 3. Y es el que sí. y me dijo, ¿tú has sentido lo que ha tú a mí? ¿Yo cuánto me a quedar? Eh, no més o y el tema era, bueno, eh, feu-me una estàtua perquè allí peren 60 de anglesos, y el sacrifique per estar así tres días a dos millones que sou vosaltres. Eh, Estoy dejando de lado a la selección del glorioso imperio británico. De todas formas, y aquí lo, lo criticamos, Manolo, en su día, en, en, una tertulia en la que aquí en la 97, eh, él tuvo la oportunidad, porque el calendario hay muchas veces que te da la oportunidad, se la dio a Valverde en su día en, en Pamplona para hacer aquella mini pretemporada, y aquel calendario le dejaba una semana en la que eh, él perfectamente se podía haber quedado aquí. Hablo de la semana de Navidad, en la que ninguno de los futbolistas sudamericanos viajaron a, su país, se quedaron en, Valencia, se quedaron en España, y él tenía la oportunidad histórica de haber cogido esa semana y trabajar. Ya no digo trabajar con los futbolistas, porque luego está la AFE, la que defiende los derechos de los intereses de los futbolistas, que al final podían meterle mano al Valencia de no darle vacaciones a, los jugadores. Pero dicho o pasado esto, él tenía la oportunidad de, ah, creo que llevaba tres, cuatro semanas, semanas eh, entonces eh, al frente del vestuario del Valencia, tenía la oportunidad de eh, haberse quedado aquí y por lo menos trabajar o intentar ganarle tiempo al tiempo. Es decir, tú esa semana en la que el resto de equipos está de vacaciones, tú llegas a un sitio, no has ganado eh, ningún partido, y tardó bastante en, hacerlo, entonces eh, tenías la oportunidad de mm, ponerte al día lo máximo posible y cogí se fue de vacaciones. Con lo cual, que ahora que me diga que no, es que me quedo tres días porque yo, para que la gente no me diga, porque yo soy una persona que me podéis decir lo que queráis, pero pero no me podéis decir que yo no he <clears throat> sentido o que yo no he trabajado. No, perdone, usted tuvo la oportunidad eh, en ese primer mes de quedarse esa semana y se fue de vacaciones, con lo cual, dicho esto, ya todo lo que venga, a mí ya me demostró esa semana lo que era Gary Neville. Él se podía haber quedado perfectamente y cualquier otro entrenador en sus circunstancias se hubiera quedado y se hubiera empapado lo máximo. Ya no te digo eh, preparando con futbolistas en el campo, pero, pero sí eh, diseccionando, viendo, trabajando, eh, aprendiendo español. Eh, no, no lo sé lo que, lo que tenía que haber hecho, pero sí que ahí ya demostró que patinaba en ese sentido. Pues amb tot això, amb tota aquesta història, eh, deia que estos són dies eh, que hi hauran, podran marcar eh, qui se puja i salió de les palmes. La pregunta que estem fent-li avui la gent és Espero jo es parlar de la pròxima temporada sense tindre l'actual resultat. Per a mi, el partit de les Palmes és la gran final de la temporada. Mm. Vull dir, el Barça se, se la juga davant de les Palmes, que està un punt per davall d'ell, <coughs> i damunt s'enfronten quasi tots els de baix entre si i el que no crec que va a más Mamés que serà complicat traure d'ahir alguna cosa eh, crec que és el Betis, no, el Betis ja, ja passa per Sant no, no recordo que és l'equip que va a Sant Mamés però bueno, eh, és un des de, des de baix que no enfrentan entre si per a València, si, si, és, si esta jornada guanya, no dic que respira definitivament tranquil·lament, però, però sí pega un pas endavant fort. Ara, com, com perga, anava a dir la merda, però no se pot, però li va arribar al coll, eh? Mm. En, en esta mateixa taula jo duc no, eh, pues, Granada va ser més, gràcies Arturo dos mesos val, eh, mantenint que el València no baixarà a segona divisió val? -huh. i ara ja <laughs> per vergonya ho mantinc no? i per culpa el València no vaig a la segona divisió però sí que és de veres que jo ara li pegui un miro al calendari li pegui un miro a la situació i, i dona por i si no treus este partit dona por jo continue mantenint que el València no vaig a segona divisió eh? jo també jo crec que el València no, no va eixar a segona divisió i inclús podia donar-se el cas de que el València, sense sumar cap, eh, sense guanyar cap partit, es poguera mantenir. Jo, 34 punts. Eh, que... jo ho he xifrat en 37. Tu has vist el calendari ah, no, de, dels ah, de baix? Ah, però tots has de guanyar un partit, eh? Jo ho he xifrat és, en 37, és com, no, no, no que el 37 Igual no... te, ho garantisca, però que com a mínim has de fer 37. Jo penso que en 34 encara no, ta, no t'aplega, Salva. Poniéndonos, poniéndonos en lo peor, que muchas veces yo ya hablo con, con aficionados y hablo pues con, con amigos pues que van a Mestalla y que... Perdón, algú... Llega... algú eh, parlant de, de, de... Com estem parlant ara això de, eh, de, de números, de sensacions, de... Algú ha aclarit què són els marejos que tingué el diumenge a Berlán Santos? Pues Vértigo. Eh, Vértigo és... I no és la película de Hitchcock. No, no, no, no. Vértigo perquè es que, eh, de verdad, ara el futbolista le entra la i, Y, os lo digo, i lo comentamos fuera de micro antes. En 2008 havia una plantilla que... Dos mejor que está. No, y tenía el culo pelado en situaciones eh, que, pues, futbolistas mucho más importantes y de mucha mayor relevancia. Y futbolistas que estamos hablando del Guajevilla, de Mata, del Mejor Baraja, de, Albelda, de Joaquín, de Marchena, futbolistas que pese a lo que eran no daban un pase bueno a un metro o metro y medio. Futbolistas que oían el murmullo de, Mestalla y se arrugaban. Yo no quiero llegar, no, no quiero pensar lo que siente este tipo de futbolista de perfil más joven con el que se ha creado la plantilla de, este año del Valencia. Evidentemente son futbolistas que si te toca la temporada del año pasado, que, va todo rodado y ves todo positivo, eh, la dinámica positiva en esos futbolistas pues hace que rindan al 200%. Pero cuando el futbolista no las tiene todas consigo, está incómodo, eh, no le salen las cosas, eh, ya se busca un perfil de carisma, se busca un perfil de futbolista veterano y de futbolista de, líderes dentro del vestuario. Y hay que ver qué líderes tiene este vestuario. <clears throat> Eh, yo, ¿qué queréis que os diga? Es que en cuestión de dos días se cayeron cinco o seis futbolistas. Es que en la previa se cayó Dani, se cayó eh, Diego Alves. Es que el mismo día del partido en el calentamiento se cayó Aderlan Santos. Es que durante el partido se cayó Siqueira. Eh, entró Gaya, que ya estaba medio tocado, y, este sí que se cayó de verdad. Este porque, es que este eh, es, un, es una burra y, y empezó a correr allí. <laughs> y aunque estaba lesionado o medio lesionado, se terminó por, por fastidiar. Con lo cual, eh, es, complicado el momento y es momento de, líderes. Y yo te lo decía porque ahora ya la plantilla del Valencia, los futbolistas, pues que hemos visto que cuando algo falla con uno y algo falla con Neville, el, el, el nexo común es la plantilla. Y hay que ver al futbolista, y hay que pedirle al futbolista. Ya no le pedimos ni que juegue bien, ni que siga digne. No, no, que gane un partido y medio. Tienen que ganar un partido de ocho es que no se le pide más, es que el aficionado ya está tan cansado que solo le piden que ganen uno de ocho partidos. Y tan asustad. Un partido de ocho, que no le piden nada más, ni que jueguen bien, ni que se besen el escudo de la camiseta, ni que eh, den el 200%. Ganar un partido, monstruos, uno, nada más. Eso es lo que pide el aficionado ahora. Yo, llevamos y, y si no se le puede pedir a esta plantilla que gane un partido de ocho partidos que le restan, uh -huh. pues oye, en otros tiempos estaríamos pues estaría tirándole la gente eh, eh, adoquines a los futbolistas cuando pasaran por, por, por su lado, es verdad. Entonces, en estos momentos es Però eso, sí que, que ganen ja, un partido. Sí que ya que bore, es que van a la selección, que es lo que vas dir, estic dient, i el que tú també estabas ahora donant una parte de raó, Saba Bailini, a veure quan se puchen ahí Isabel de las palmas. A veure d'aixòs que ven en les seleccions i que tal, y algunos que se queden entrenant, a veure quan se pugen a l'avió de les Palmes i quan va sobre les Palmes ja veurem quins són els que tenen arrestos de tornar a ficar-se jo... davant, davant de Mestalla perquè ja n'hi ha gent que s'està amagant. Jo ja... Entre altres, el 5 que l'altre dia mm. no tingueren el que ha de tindre un home que se vestís per els peus per a quedar-se en la llotja per si els xiulaven els senyorets. Vull dir, si un tio sentat en la butaca de la zona més còmoda del camp té por a que li xiulen, què no li passarà a aquest individu per el cap quan tinga la piuta en els peus davant de 50.000 persones? Com vas a confiar en ells? Jo, lo de la tele del vestuari és muy duro yo que se quedaran futbolistes viendo el partido a mí en el, me, en me el paregué, Yo cuando vaig en, súper me, me, me paregué de les coses més greus yo, yo, yo no lo había, yo os lo digo sinceramente, yo creo que llevamos això muchos... Això ho discutís que en Salva, que Salva diu que ja he contaran tots, i jo dic que sí, ja que és mm. que remen sí, i és que no, que jo, rem. Jo tu creo... no m'has llegit, güey, pues. Sí, sí. No m'has llegit. Sí, sí, sí, no sí, sí. Yo creo que todos los que estamos no aquí estamos mucho tiempo y yo eso sí. no lo había visto en mi vida, que haya futbolistas que se queden dentro del vestuario porque no quieren salir al palco por si les dicen algo. Oiga, perdone, Vamos a ver, que nadie se va a levantar de la butaca y, le va a cantar las 40 allí delante. No, no, usted tiene que estar viendo a sus compañeros en el palco porque usted no puede estar en el Pero es que en cara que les canten. Ya, si lo sé, si lo sé, Manolo, pero que te quiero decir que, que, pero que nadie luego se levante y le dice a los futbolistas nada, si es que son las personas que viven de puntillas y que pasan de puntillas en todas estas situaciones. Pues al final, ¿qué quieres que te diga? Yo cuando, cuando escuché o leí, perdón, en, en Super lo de yo me quedé alucinado. Yo eso no lo había visto en mi vida. yo que futbolistas no quieran salir a un palco de, de un estadio. No, no, yo no, yo no, no voy a vis, mai. Jo, per, També demostra el que és el club. Sí. Que ningú del club agarrarà sí. y diguera, senyors, o en la llotja o a casa. I a casa multats i el club va, va contar lo que ha passat. Això també demostra el que és el club ara, eh? A nivell jugadors i a nivell organitzatiu, que no hi ha una figura ni A en el vestidor, ni B de fora de vestidor, també tenint en compte, que això serà la segona part de la qual ara parlarem, que aquest vestidor, Mr. Neville, no vol que el xafe ningú, més que ell, val? Que arriba això sin que es diga, però vostès què fan així en una tele mirant el partit? Tireu ara immediatament a la llotja o a casa, i a casa és multa per no complir, i si se n'aneu a casa més, eh, anem a contar què és el que ha passat perquè tota la gent ho sàpiga. Això demostra el que és la plantilla i com està el club també, Lini a mi, me, a mi, eh, a mi aquest detall val, em preocupa per, no per el fet en si, sinó per, per tot el que denota. És a dir, eh, feia un moment estàveu parlant de que en aquesta situació eh, fan falta futbolistes en, en caràcter, en arrestos, en, voleu, podeu anomenar-ho com vulgueu, val? perquè ara n'hi ha que tenir un país de nassos per treure l'assumpte endavant. Uh -huh. n'hi ha que folgant molt en la plantilla del València, eh, per lo que ens han, per lo que han demostrat. I en aquest detall es pot veure. El fet de que, pues, al final, el fet en si, val? ells aplegaren allà a Mestalla, perquè sabeu que tenen que anar i signar un document, val? Com, com una citació qualsevol, uh mhm. -huh. eh, ells anaren allí, varen veure el percal, eh, pues, veuen un altre coll... El fet en si és el que denota, el que em preocupa és el que denota, és que, és que la plantilla del València no té... No. Che, quan està la cosa agra, digueu un, un futbolista que tinga... Jo a vegades pense, Enzo, i Enzo m'endullo una, una decepció en ell, Brut, totalmente seguro, tío. De acuerdo. Pero qui tira del carro, no? Pues habría de tirar Enzo, habría de tirar Negredo, habría de tirar... Eh, Parejo, Arejo, Alves. Habría de tirar Alves, pero son futbolistas, Alves y Parejo, que ya has visto lo que han fet el último cap de, semana, incluso eh, Enzo. A partir de ahí, el valenciano té líder, en ni se vestió, de voltes. porta moltes temporades sense, sense, sense líders. Es que I al final... Eh, en mal, en els els més líders són probablement els joves, però encara no tenen re, la penta remo, suficient per a liderar el vestidor. Eh, eixa etapa, perquè és més mal, però tinc que fer-ho, val? Eh, quan <clears throat> estava, parlant de, eh, estava parlant Manu abans d'eixes circumstàncies les que se te, se te plantegen 5 o 6 dies morts, inclús Koeman, inclús Ronald Koeman, que així l'home no va mostrar uh -huh. sent benevolent, val? no va mostrar la seva cara més treballadora val? <laughs> se'n recordeu que també era per la conjuntura i tot això quan llevas tres futbolistes que lleva del mig, també per aïllar l'equip, però bueno, se'ls endeuté una setmana, estigué concentrats entre dos o tres partits, que se borra del mapa i estigué... Una, una... sí, l'equip jugava Copa contra el Real Unión de Irún uh mhm. -huh. i després lliga contra el Saragossa. Però és que busque més paral·lelismes i me'n recorde que en aquest equip, en tot, en tot el mare magnum que n'hi havia, pues aparegueren Marchena, que no era Sandra Nova Devoció, i Baraja, y en del carro, nano, mm. y tiraren del carro, y remaren, que bueno, después ni a mil coyunturas, que si tú eras de la corda del, presidente, que si... Pues, pues, pero tirar pero tiraren del carro. es que a día de hoy... Mira, ya una realidad en la plantilla del Valencia, y Manu, que tasta diari también, Paterra la conéis, eh, esta plantilla no fa dinars ni fa sopars. año pasado ya no se No queden a dinar ni queden a sopar. eso denota que no ya el grupo, no està unit en aquest vestidor i és molt significatiu. Jo l'altre dia parlava una persona i fa pues si és que no queda ni a sopar si no fan dinars la seva relació és estrictament professional de hola, què tal? Els matins arribes a Paterra, des ditxunes, pam, te entrenes, te'n vas a casa, casa o estàs a la concentració, jugues el partit <coughs> agafes l'avió i te'n tornes no hi ha més unió en aquests jugadors no. que neixen de festa junts i totes les plantilles i així ho sabem de sobre Bo. i si hem de festa els futbolistes xunts. Alguns no és que eixien, és que no entraven. I ara que ni hicen, es que no hicen chunch. 12.34. Eh, ara li preguntaré a Salva Llamano, que ja fem més paterna. Eh, tinc una pregunta que fer-vos. Una cosa, per què estem veient altra volta el, el València? Pues perquè està situació És masoquismo, esta. Podem canviar la eh, tele de eh, canal? Eh? ¿Cuándo, ¿Cuándo, sacáis los palillos con la naranja mecánica? Me los <laughs> ponéis y me hacéis Va, ver el partido. Otra vez. 34, fem eh, eh, una pausa, tornem, llegim el Twitter i després li vull fer una pregunta i entrarem també en el debat amb Vicent Llanes, però a mano ja sabe que ja fem més eh, paterna al voltant de lo que està passant en els últims dies amb el cos tècnic. Fem una pausa i tornem, vinga. Canvia la tele, va. Tranquilo Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Dale traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con traca los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional o pues en cara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación traca es gratis. Dale traca al móvil. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, Autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Tuit, tuit, tuit, tuit, tuit, tuit, tuit. 12 de, ja te diu, un oient media, diu que vaig a pel carrer cantant d'esta cançó, té, <laughs> té delicte. Pues mira, fa culpa de Folgado. Jo, jo ho entenc. <laughs> per això et triares, no? per supost. Perfecte. Eh, ens pregunta Inxu, diu, avui demà podem escoltar el programa? Avui sí, i demà pots escoltar algun, algun podcast del Baixer, però demà serà de, de vacances a Vic per a tornar el, el dimarts. Vinga, eh, estem preguntant si és perillós parlar de la temporada vinent si tindre esta encara tancada. Eh, 1.000 a 50.000 Mira, que tengo una foto de Vicente Andreu, al cual en su más va a techar cuando está hablando como el presidente en, disfunciones. Eh, diu, no, más val tiene que curar, Ya que ya en que hacer Eh, José Castillo Jimeno para mí no muchos jugadores no tienen puesta la cabeza en cómo terminar y les da igual cómo queden, no sienten el escudo. Javier M. de Vidales me parece absurdo, no sabemos en qué categoría vamos a estar, lo principal es salvarse y por desgracia no lo estamos todavía. Iván diu, no, es normal, luego se menos pilla el toro. BMS Diu, eh, ¿Quién da más, señores y señoras? Todo lo que sale no será ninguno. Culebrón de primavera, paciencia. La verdad es que finjara. de todos los técnicos que eh, me ha venido sonat valencia en mérito, no ha sido ninguna escasonada. Esa es una realidad. Correcto. igual de Paul Scholes. E, esa es una de las posquerías en el carrer. que torne a triar l'IM y torne a triar un otro Charlie Traun diu con los jugadores que dicen que van a venir da igual estar en primera o en segunda, no afecta a la plantilla. Y José Manuel diu si no ganamos en Las Palmas nos vamos a la M. O sea, a segunda división. Eh, Cristian Pérez diu tienes tota la raó, BCF diu tan perillós com que si baixes a segona la planificació que s'ha fent ara no serveix per a res, primer salvar-se Eh, Pedro Cher es lo que me dicen los jugadores Eh, em, Josep Tomás diu, alguien le sorprende que muchos lo estén haciendo y desde septiembre seguramente. Dani dice, alucinas, que ahora no gana 300.000 al año. Si ese es el nivel de los futuros jugadores de Valencia, vamos mal. hombre, si el futuro es fichar en pero pero que espero no en la cara, yo prefiero a lo mejor algún mes tech que de fet es el perfil que históricamente li ha anat millor a la València de Futbol. I, i, que, I que va ser el perfil de la temporada que viene, que no enganyemos a nadie. Perquè n'hi ha restriccions, perquè sí. econòmicament el València no podrà passar-se del tope que li marque la Lliga. 30 milions com està formulant la pregunta? Si és perillós fixar-se en la temporada vinent sense tindre esta tancada. No, jo és que, tio... Me dices que acaba de llegir Hipersports? Sí, però disculpa. Gràcies. Pedro Sismo diu, si pudiera entrar con una pancarta en Mestalla sería Lim, ponte las pilas de una vez que nos vas a mandar a segundo y tú eres el culpable. Eh, I diu també Pedro Chiarri, crec que si no són capaços de triar 6 punts, mare meva, quina debilitat mental tenen els jugadors. Eh, Dracul diu, jugador i entrenador terminan aquesta directiva, s'ha pensar en la siguiente. Nosotros con no deprimirnos basta. Eh, Miguel Alemany, eh, en no, Trente diu, a mi la pròxima temporada la mateixa me dona igual, vull que si d'esta com siga, que per desgràcia no veig gens clar, i qui se'n diu, l'entrenador lo escogerá a dedo Me preocupa més la permanència, peligroso es jugar més partidos con este entrenador. Valencia Fútbol de sí muy peligroso y más acabando este año la liga antes. Centrémonos en Las Palmas con medio equipo lesionado, Qué tiempo habrá. Y Marc que dio eh, yo estoy convencido de que van a salvarnos y pones puntos pero antes centrarnos en Taures y olvidar de la resta. Y Sergi Bosch dio efectivamente Después del ul 2 los 2 que es Fabián Luis Ibáñez, que dio muy peligroso, somos el peor equipo de primera, vamos como alma en pena, bajar es algo muy, muy real, Neville go home, Carlos Cervera, vamos a quedarnos en primera división y hablamos, la dinámica que llevamos al descenso del Villarreal, y bueno, pues eh, Bachete estar eh, <laughs> proposqueta eta. Ahora... Y los dos últimos, perdón, eh, <clears throat> Luis Diu, y si viene Vilas Boas, ¿qué es de Méndez? Eh, però és que mira, No, no. A ah, veure, és que no ens estaré sin tants però és que... No, però ja, però mireu, jo, no, ja no mireu, jo quan vaig fer-me carrer d'este programa ho vaig tindre molt clar. Este programa no és el cotxe més veloç, però vull que siga el més fiable. El dia que vos, donen un, que vos donem un nom, que siga perquè tinguem car que va ser que evidentment comentarem el que s'ha dit en altres mitjans perquè eh, no deixa de ser notícia però el que no volem és marejar-vos mm. parlar ja de Vilaboas de Pellegrini, que des del primer moment estem dient les dos grans dificultats que l'entorn de Pellegrini ja ha comentat. Primer, 7 quilos nets. Segon, un projecte sense Europa. No li fa gràcia. Després, escolta, la vida... Eh, eh en esta vida tot és negociable, que dia aquell, no? Com diuen en la sèrie House of Cards, on hi ha voluntat hi un camino si València vol i pensa que és el seu home i fica tota la carn en la graella, pues bueno, no, sabe, dir, no tanquem les portes a res, però el que no podem és manejar-vos. I si Vilasboa ha eixit eh, el més eh, últim que he sentit jo en la llista, que era Gus Hiddink. <laughs> que ja està per, so, que ja està per a sopitas i buen vino, l'home. Però, en fi, <clears throat> digues... Jo vull eh, opinar al respecte. Eh, jo, òbviament, eh, respecte totes les opinions, val? però, tenga, me a mi no pensar en la pròxima temporada em pareixeria una irresponsabilitat. Tu, clar, òbviament, és que estar preocupat de fer els quatre punts, però no estar pensant en la pròxima temporada també em pareixeria una irresponsabilitat. Tu tens que anar fent camí i sense estar en la informació del dia a dia del València, mm. val? el València, sense estar, jo sé que està fent camí. Mm. Val? Punto. I i punt dos, en referència a l'últim cas que has dit de, de Pellegrini, si una conclusió una conclusió clara podem treure de tot el que ha passat en el València és que, eh, la veritat és que l'home és l'únic animal que, ja, ja sabeu, han tropejat dos vegades en la mateixa pedra, val? és que més experiments no poden haver-ne. Per això, Manolo... Tu i jo tenim eh, clar, el propietari no ho sé. Ja, però, però, la, però la opció de Pellegrini... Va, no, és que, és que Atene, són 7 quilos, 7 quilos nets. Bueno, Atene... Escolta, jo vaig parlar amb una persona que havia fet dos equips de futbol campions d'Europa, dos equips diferents, i em va dir lo mateix. Com a mínim, el 10% de lo que tingues per a fitxatges per a fichar un bon entrenador. Bueno, I xa pues, és la base. Pues, ateme. Ixa, o sigui, sea, que mira, que jo si sí me gastaria els diners en Pellegrini. Vull dir, si entens que és Pellegrini l'entrenador eh, ad hoc per, a, per al teu projecte. Jo pense que l'entrenador és la peça fonamental val? i crec que el València entre altres, entre altres coses els últims anys s'ha desgastat perquè tenia entrenadors que no anaven amb la filosofia de la casa ni la filosofia del projecte eh, s'adaptaven a cubrir una serie de mínims, pero no ya había un proyecto al de un entrenador. Y yo creo que para hacer un equipo campeón de lo que siga, hasta tendré... Eh, eh, me sería que se pueden donar a buscar sus allá con, la copa. Manolo, la, copa del entrenador, que hace mucho tiempo que no tiene el Valencia entrenador. Es que hace mucho tiempo que el Valencia no tiene un entrenador Desde, hace mucho tiempo. Y ese es un problema muy grosso. Y, de lo que decía Lini, completamente de acuerdo. ¿Quién va a criticar que el Valencia esté trabajando ya de la para la temporada que viene? Nadie. Lo criticable es si Neville está eh, haciendo la plantilla la temporada que viene, un tío que no va a estar la temporada que viene, le están preguntando a Neville, ¿por qué le preguntan a Neville? Neville va a estar implicado cuando sabe que no va a continuar. No, pero claro, pero es que, eh, vamos a ver, que le hagas uso a mí, a mí no me ah, consta, Emanuel. Bueno, escúchame, pero le están preguntando. Le están, es que el consenso que, que Meriton siempre se llena la boca de decir, no, es que esto es un consenso entre el director deportivo, entre, entre la... Este, este, Es, un consenso, o después Peter Lee lo que No, está bien, pero le preguntan al otro y no va a ser entrenador del Valencia, con lo cual a mí me parece un error absoluto. dicho esto, eh, hablabais del Villarreal o alguien ha comentado del, del Villarreal. Eh, el Villarreal, ¿sabéis cuánto tiempo estuvo en descenso? Diez minutos y bajó a segunda, diez. No llegó a estar ninguna jornada en, descenso directo. En diez minutos bajó a segunda división. Eh, y aquí estamos hablando durante muchos meses, ¿no? Es imposible que el Valencia baje. tampoco, eh, tampoco, también era imposible que bajara el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid de entonces sea lo más parecido al Valencia actual. de Baby, el campeón de Europa, això, de Kiko, de Hasselbein... de Molina. De, no, no, te digo que de y el Atlético de Madrid Malaja, ¿no? estaba ahí que, que, no, que no baja, que no baja, y de repente se encontró mano, la última jornada mano, en Oviedo que mano, podía bajar que tinc, y bajó. Mano, tinc o sea, 45 per a 46 tacos. Es que jo vaig viure el descens del 86 y esa frase la a sentir fins a la societat. No, el València no puede baixar, home. Catagroc. Pues yo creo que no vais a... <laughs> No, no, claro, yo, yo también, Salva, pero, pero que tienen que echar el resto, ¿eh? Un nom. ¿Quién Va, ya, que echar? Ya posats, porque a vos, vos mos ho demana Iván. Nom de? Bañeuse, se Qui vos agradaría a ¿De entrenador? Sí. Uf. A mí el que la enquesta, en, el que está guañando de momento la enquesta en Super, Manuel em, Pellegrini. ...me parecería una garantía. No, Pellegrini. Manuel Pellegrini. No. Eh, yo te digo una cosa, de todos los que ha puesto Super en la encuesta, uh -huh. el, el nexo común es que todos son entrenadores. De verdad os lo digo. No, no. Es que queda muy bonito. Para una película de Hollywood queda muy bonito el que venga un comentarista y que metiera al equipo en Champions la temporada que viene. Haces un peliculón. no, claro, es que solo coge eh, eh, Hollywood y te, hace un, y te hace un peliculón. Pero escúchame, una cosa, que... Pero o aquí, y lo que hace un papelón. Que aquí nos hemos olvidado de que esto es un club centenario y un club serio. Y que aquí a, veces se toman... Y, recordar que en aquella rueda de prensa de, de, de Leijun era la apuesta personal. Es que, es que Gary Neville es la apuesta personal de Peter Lim. Entonces, habrá que decirle al señor Peter Lim, ¿sabes?, que se deje de apuestas personales y que apuesten por un entrenador de verdad. Que el Valencia, desde Valverde, no ha tenido un entrenador de verdad. Porque uno pese a que era entrenador, era. Eh, o sea, voy a intentar ser lo, más eh, suave posible. Era un entrenador de segunda. De segunda para un, para un equipo como el Valencia. Está suave, sí. Por no decir que. Pero es que, escúchame, la broma de ahora de un comentarista, de, entrenador del Valencia, oye, una cosa. Eh, bueno, Pellegrini di Ulini. Yo, Pellegrini también, sí, Pellegrini. Folgado. Tienes que escoger uno de estos. Tienes que escoger un. Uf. que te agrade. San Paoli. San Paoli. Sí. Más foto porque nada de yo San Paoli. Pero ya el Dios tú... pero, no, me puedo agradar a mí. Sí, 12 i 47. Oh. Ah. A veure què diu, a veure què diu. A diu. Ah. Uh, si, si... Montejamos, Lini. A veure, no vos pareix un argument prou vàlid que eh, tot i que aquesta tècnica ha demostrat la seva capacitat, però l'ha demostrat en altres àmbits. Uh mhm. -huh. No penseu que la persona idònia hauria ser una persona que conega la competició espanyola? Això tampoc t'assegura res. No, no t'assegura res, no, sí, però te dona sí, un percentatge no, major. És un bon argument. No, I que vivia aquí Pellegrini. A mi si està parlant Paco Gémez, i a mi, jo no dic que siga un roïn entrenador, bon eh? Línia, bon a mi Paco Gémez no m'agrada. Val? I no dic que sigui un mal tècnic, però sí que el veig un tècnic sobrevalorat per la clac mediàtica que té al costat, que tot el que fa Paco Gémez eh, és bonico. ¿Cuál es la lliga? Sí. M'agrada? No tampoc vol dir res, això és una opinió. A lo millor Paco Gémez ve així per fa el València campió de la Champions. Escolta, no, pues, però és cert. Monument en la, en la, en la plaça de l'afició. Però és, és millor que conega la Lliga, conega la competició, <laughs> rivals, futbolistes... Vull dir. Eh. Mira, saps el que encara no ha sonat? Ja molt I, de guany. la Lliga Espanyola? Mitchell? Mitchell. <laughs> Suena Mitchell? Ja, Ja està el hashtag. I vaig a pues, te dic una altra cosa. Eh, una, eh, una cosa. L'altre dia, valeu veure en minut 20 aquells com volien votar, jo soy Michel. <laughs> I, I, i, i, i, no, i menys de l'àrea tècnica i si no puc pagar el túnel, pega, i, no sé sigui que voten. <laughs> Doncs Mare meva, tu, quin lío se forma. 12, <laughs> doncs I te fiques a veure en una sala, com, el, com el 5 de Mestalla. 12 i 48, vinga, feu una pausa i tanquem. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12.50. Manu, eh, tu que vas igual que... Però Folcloro... una cosa. Sí, digues. Ja s'ha contat, perquè ja ho van contar el seu dia en, en Radio ¿O Okay. El regal de Griffin a Pellegrino. Ah, en no, que és escatològic. 12.50. Eh... No se pot contar això, home. Manu, pero no era de broma, ¿no? No, no, no. No, no, era de broma. No, és la película Zurullos de coña de, de, <laughs> ¿eh? de Top Secret? Pues no era de coña. 12 i 50. Eh, ja ah, m'has fet caure. És que m'ha quedat agradat putar. Escolta una cosa, que ja està contat. Eh? Ja està contat. Bueno, no sí, és res. Que, que la primera etapa de Pellegrini, tirava Enriquelme... Fum, Un sopar de Nadal. Un sopar de Nadal. Que, eh, pues, eh, Pellegrini, diguem-ne que era més permissió Enriquelme. Hi havia un, re, un regal de la plantilla a l'entrenador, que, que era en una caixa fum. de sabates Correcto, pues... Tiraba fum. El azurullo es de coña, pero no era de coña. <laughs> ¿Vale? Una Catalina. Una Catalina. Correcte. ...ya está... ...ya ya ah, ya contar... ...ya está tranquilo... Sí, ...vale... he tu un remake, ...como el de Benur. ...como el de Benur. Sí. Escolta, aquella... Manu, eh, te preguntas tú... ...también le pregunté a, a Salva y que entre eh, y el debate... aquella animositat dels primers entrenaments on se veia Paco i Estaran per tots els puestos ha anat no? Paco i Estaran ja no apareix per cap puesto. Mm, no es que no, no lo localizamos a Paco i Estaran. <laughs> Eh, no sí, estaba, ¿no? No, no estava i, luego... Ui, demà eh, té permís del club, sí, sí. però no va estar en els entrenaments. Eh, bueno, todos lo sabréis. Eh, en Mestalla sí que se sienta detrás, en, en, la grada, en la primera fila. Primero se sentaba en la banqueta. Se, sí, però... Apareix en la llotja alguna vegada, Algun, també. Sí. I potser que has fet mitjos partits, mig partit sí, en la banqueta sí, i mig en la llotja. La llotja sí, sí, eso, sí. eso sucedía primeros. la segunda segundas partes bajaba, sí, pero ahora ya no baja. Creo que fue en el campo del Levante, si no recuerdo mal, que fue el primer partido que ya no... En el camp del Levant, i ho contarem així, mm. i hem tret eh, el tall, ho contarem el diumenge passat, que... No cabien no cabien i hem de triar que un tècnic se quede fora. I teòricament el tècnic que ve per a donar instruccions en castellà sí, sí. i parlar amb els futbolistes que van eixir al camp el que vol l'entrenador, la última xerrada ràpida, ahir se te'l lleves de damunt i l'envies a la graderia. Ho vinc a dir. Estem comptant des de fa dos diumenges que la relació hi estaran Neville en aquest aïllament progressiu que Neville ofende la seva persona no és la del principi hem estament contat que Neville passa absolutament del delegat Boro i de l'entrenador de Rocho Torena. Neville és un ente eh, que hi pensa que n'hi ha una confabulació d'elements i de gent en la seva contra però que ho fa tot bé que és un dels greus problemes que té perquè un quan té un problema ha de ser conscient i està cada volta més aïllat de tot. És més, a tal punt que en els últims canvis, generalment les imatges que trau eh, Zero Movistar els dilluns en el dia després són mel, val? I en els últims ja se comprova que els que xarren són els dos germanets. Són zip i zape, és que les canvis parlen i tal, i que este no s'encomenda a ningú més. Hay, hay un, hay un, per tant, és una evidència que no és un matrimoni ben avingut. Hay un vídeo... Eh que, con el tiempo, eh, en un principio cuando lo grabé en la ciudad deportiva, no tuvo importancia, que es, un entrenamiento en el que Yestarán va con una pizarra, ¿vale? Que es la pizarra que él lleva habitualmente para mostrar a los delanteros, que es la zona que él habitualmente entrenaba, porque al otro lo dejaba con los defensas intentando sacar el balón, cosa que es ridículo, la salía balón del Valencia. Pero eh, hay un, hay un vídeo que, luego con el paso del tiempo lo rescaté porque eh, es evidente. estarán lleva una pizarra en la que va apuntando todas las jugadas de estrategia, o, por lo menos como el Valencia, las variantes ofensivas. Se forma un corro alrededor de, ese, de esa pizarra y, por lo que tú decías de Phil y de Gary, eh, <laughs> Phil llega a bromear pidiéndole la pizarra a, a Ayestarán, coge esa pizarra y es como si tuviera el mando. Él hace el gesto de sargento o de militar con la pizarra, paseándose por ahí, por el, por el campo. Pero te lo vengo a decir por, por la imagen esperpéntica, por la imagen ridícula que a veces hace eh, eh, Phil Neville, por ejemplo, o, Gary, intentando ridiculizar por momentos a Yestarán, que está trabajando como, como el primer día. y, con el tiempo eso ha ido ganando, por, por, lo que ha sucedido ahora, ha ido ganando en importancia. Yo vi aquello y yo lo consideré, bueno, será el típico cachondeo de entrenamiento, pero no, aquello sucedió hace tres semanas más o menos, y desde hace tres semanas hay algo raro ahí. Hay algo raro si yo no sé si, si Gary Neville, el mensaje que da en el club es de no, no, yo esto estoy capacitado para sacarlo adelante, que es lo que está diciéndole tanto a la propiedad como a, pues a, la presidenta, como, como a todas las personas que, rodean, que él está capacitado para sacar esto, pero en, esa capacidad de, él intentar sacar esto, cada vez está eh, envolviendo más eh, en, en, un caparazón, ¿no? Y yo creo que una persona que Está tiene... sí, una persona que tiene 6, 7 técnicos eh, para ayudarle. Yo eso no lo había visto en mi vida. De verdad os lo digo, yo no había visto seis técnicos en, en, un, en un, campo de entrenamiento ayudándole a un primer entrenador. Uno en prácticas, tienen uno en prácticas. No, pero por eso te digo, con lo cual dices, vamos a ver, eh, si de los siete que te han traído no te vale ninguno, uno porque no habla español, otro porque te pisa la parcela eh, táctica, eh, no, el otro porque, no, oye, perdona, a lo mejor el problema eres tú, ¿sabes? si siete que te han puesto alrededor no, no funciona esto, pues a lo mejor el problema eres tú. Yo creo que ahí está el, el acuí de, la cuestión. Y, de, lo decía Paco, lo, creo que lo habéis puesto en las declaraciones, lo habéis comentado en la hora previa a la tertulia que, Paco viene diciendo que la falta de comunicación, que le piden al entrenador que diga palabras sueltas, por lo menos para entenderlo o para que ver eh, lo que quiere decir. Con lo cual, si estamos a, estos, en estos momentos a que el entrenador tiene que decir palabras sueltas para que el, futbolista apague, vámonos, yo creo que hay un problemón muy, muy evidente y muy importante de comunicación, y lo dijo Negredo. Tenía un eh, eh que en Comentar del Confidencial, on se parla que eh, Neville està fotut amb Carragher perquè en el seu dia se va folgado contar la notícia que si n'era, saben de primera va que s'han han equivocat con estaran, no? Correcte. Eh, quan eh, eh, algú li diu a Neville des de Singapur anem a fecar li rodetes a la bici perquè si no la bici va a terra val? li diu, vale, però deixeu-me a mi triar les rodetes vull dir, jo tria l'entrenador que m'aneu a posar d'ajudant val? i en aquest moment ell contacta amb el director tècnic de la Federació Anglesa, que és Dan Ashworth, on li demana una llista de tres entrenadors amb unes premisses que siguin espanyols, que parlen anglès i que coneguen perfectament el València a la Lliga Espanyola. Val? I entre d'altres se decidís per allà estaran perquè Jamie Carragher, que és amic d'ell, li recomana ahí estarán. Pues y el... diuen que ya está la cosa, pues el problema... Neville ya l'ha dit ahí estaran. Pues si el pro... ¿Quién ha recomanació m'ha fet, Pues tu? el problema es ahí estarán, que con el efecto ahí estarán aquel mítico que dijimos, que bueno, que se ha diluido ya, pero con aquel efecto ahí estarán, ganaste Seu. los tres partidos que te van a mantener en primera. Sí. No, es que es verdad, si el problema es ahí estarán, apaga y vámonos. No, però Yo... es que este hombre está cada vuelta, no, no, ya, eh, claro. aïllant-se més de tot perquè se veu fora, perquè se veu que ha fracassat... No, i perquè, perquè... des d'Inglaterra le l'estan pintant la cara setmana tras setmana. Que... Bueno, hi ha, hi, ha, hi ha dos faccions, eh? Me diuen que hi ha una facció yeah. que està pintant la cara, però que hi ha el seu grup de fidels que continua pues, tirant la culpa d'això, que se juga... Lo que diu, se juguen per 70 minuts, se te lesionen... Digues, Sabeu el Miura, el Miura quan l'agarrarà? Quan entra el portuguès, perquè el portuguès li té ganes. Se'n recordeu res més firmar i en el València... lo que digue Mou eh, no, sé, Mourinho, en, ¿no? sé si era una clases sí, sociales que, ah, ahora, no puedes parar la pizarra y, la pantalla, tal y cual y hacer o sea, qué quan le le va a pegar una corna <laughs> que el, que el va eh? Y se la adresará Y ¿eh? sobre todo la, vuelta a Inglaterra, eh, ¿qué va a ser? ¿Entrenador? Eh, ¿Va a seguir comentando? ¿Qué comentarista ahora le va a decir un entrenador? Y, pues tú, y tú me vas a pintar la cara a mí de, tácticamente cuando tú en el Valencia también ganaste, tres, y audiencia. ganaste tres partidos en seis meses. La monstruo. la, la, la perjudicada ya. Mol perjudicada. yo, que yo por lo menos menos desconec, Gary Neville té que tindre un, té que tindre un halo de, de, de, de, de exfutbolista d'elit, sí. que serà brutal, val? Correcte. Això, que, clar, una etapa, perquè anant tants quilòmetres, la gent ara, a dia d'avui, tot està globalitzat. Duto Sola és Mitchell i continua sent Green Mitchell, pues, això més o menys és Gary Neville en Anglaterra. Senyors, anem a tancar-ho així. Eh, agraïm novament la presència de la gent de la penya valenciana de Benimodo, a Tavo, i ha Esteban, correcte, eh, que vulgueu, que torneu quan vulgueu, que és la vostra casa, val? A Pablo també, que ell torna quan vol, que ja sap que és la seva casa. Lini, gràcies. A vosaltres. Manu Jimena, moltes gràcies. Gràcies. Folgado tuyo, fíjate, vas a estar 10 sense voler. Fins al dimarts tornem. Sí? sí. Fa temps? Senyors, tornem el dimarts. Vull haver venut, eh? Vull haver venut. el remake, sí. I les sandales del pescador, que ara ve Semana Santa. A disfrutar, a empinar el cachirulo, a menjar la coca de Pasqua i la llocnesa també. Empinar el cachirulo, que bonico és això. Empinar el cachirulo, sempre sí, és molt bonico. molt bonic. Senyors, ho deixem així. Demà a les... No, demà ja no, ja no tornem fins el, fins el dimarts eh, a les 11 i mitja. Bàsquet tenim el diumenge, ja ho sé, el Rio Montbus, eh, València Bàsquet a les 12. Així que acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins dimarts. Noventa y siete punto siete para Fórmula 97. Fórmula 97.7 Escucha bien, porque va a ser lo <laughs> ¿y ahora qué? Solo escribo